assalomu alaykum qadrli anglig'uvchilar misrlik yozuvchi muhammad ahmad jadul mavlaning qur'ondagi qissalar nomli kitobini o'qishni davomlashtiramiz iso alayhissalom iso alayhissalomning bolalik davri bir kuni baytul muqaddasda istiqomat qilib turayotgan maryam allohga ibodat qilayotadi bir birdala qattiq cho'chib azaldan bo'p boqmagan bir xil vahimaga tushib qoldi Şu esnada onun aldığı uçtumdun bir perişte paydo bo'ldi Perişte onu ansizlik sanmaslık için adetki ademlerde kıyafet kegen bolsa mı, lekin Meryem qattiq korkup getdi. Çünkü o özünün pak g'ubarsız kızlığa ziyan yetküzemekin deb oylagan edi. Perişte onun vahimasini tügütüp onu xotirjam kaldı. jibril etti. Mən sana bir pak oğul beriş bilen əvətilgən rabbangning elchisiman Sör Meryem 19 oyat Maryamning qalbi g'am qayg'u bilan qoplandi. U dong etib nima qilarini bilmay qoldi. Lekin qo'rqinishdan uning tili tutilib qolmadi. U g'ayratga kelib, "Menga kishi yaqinlashmagan tursa, men foiz qilinmagan tursam, qandoqmi mening o'g'il balam bo'lsin?" dedi. Sura Maryam 20-oyat. Jibril aytdi: "Amaliyat sen degandekdir, lekin Rabbing aytdi: u manga osondir uni kishilarga qudratimizni ko'rsatadigan dalil va biz tarafdan bo'lgan marhamat qildiq bu taqdir qilinib bo'lgan ishdir dedida so'zini tugitibla g'oyib bo'ldi maryam beoram bo'lib boya anglagan gaplarni eslab ixtiyorsiz titrab ketdi shubhasizki kishilar eri yo'q bir qiz homildor bo'lib qolibdi degan gaplarni cho'qim paydo qiladi u bularni o'ylab texmi beoram bo'ldi ishlarni chuqur gumon qiladiganligini va ishonmaydiganligini u cho'ng'ir tushunadi shunga u texmi yolg'izlik miskinlik his qildi vahima va g'am qayg'u uni texmi chulg'ib oldi u yemak ichmakni o'ylamaydi vaqtni yolg'iz o'ltirib xiyol bilan o'tkazadi hech qandoq odamning nasihatiga quloq solmaydi ko'ngli parishonlikda qolgan bu g'iyribona qiz o'z yurti nasiraga bordi oddiy bir sahro uyida yetib qopib kulki parang va xushalliqdan neri turdi balkim u bu uyni bu olamdan butunlay aloqasi uzilib jannat deb qaragan bo'lsa kerak u kishilarning bilib qilib fitna ig'vo tarqitishidan ehtiyot qilib o'zini ish amgak bilan charchab ketgan qilib ko'rsatdi kishilar bilan yaqinlashmay o'zini ularning diqqat nazridan qochirib ichki sirni mahkam saqlaydi lekin vaqtning o'tishi bilan оның ro'yi olitib borgan siri nacharlashdi chunki u hadab yo'shirayotgan sir oxiri oshkorlanish oldida turadi u yepib kelayotgan narsa hamon boshqalar tarafidan sezilib qolishi mumkin edi yo olloh uni taqdir qayalarga ib bora qorong'u kecha uningga nimadan derak bera u pok oiladan kelib chiqqan dadisi gunoh qilmagan onasimi bangvochlik qilmagan edi Şundaq duruluq, kişilər onu ihbəsiz dəb gumalınamı? Kişilərin ayıblışı, məsxirə aldıda o qanda qılış gerek. O qatlı qoxdu. Bəlkim kişilər onu cininin barıcı qoğdaşqa tegişlik boğan ən qımmetli nərsini yoxdu qoydu. Deyişi mümkün. Ola onu ailəsinin izzət hörmətini buzdu, şan şərpini bulğıdı dəb iğvat erişi həm mümkün. Bu iğir işidi. Gerçi o qubarsız, bir qalbi pok va hech qandaq savallik o'tkazmagan bo'lsimi lekin bularning hammasi balkim yuz berib bo'lgan bo'lishi yoki yuz berishi mumkin edi u ko'ngli parishon bo'lsimi allohning o'rinlashtirishi bo'ysunadi taqdirga tan beradi shubhasizki uning allohga bo'lgan hurmati va kun bo'yi qilgan ibodati uning ro'yi azobini yengiltishi cho'qim darvaqa uning ro'yi holati yaxshilanishga ko'nglimi bara bara ozod bo'lib shodlanishga boshladi chunki farishta uningga uningdan tug'iladigan bolaning zokidiki chig'idili gap qila oladiganligini aytgan edi bu ahvol kishilarning shak shubalarini tugutib bu qizning pok ekanligini isbotlab berolmasmi u to'lg'oq yeyishga boshladi tug'ish vaqti bo'lib qoldi u mahallidan ayrilib qurib qolgan bir tup xo'rmi darxi tuyiga keldi u to'lg'oq azobiga chidayolmay xorma darıxı yöləndi. O yekki yeganı idi. Onu azaptın qutuldirdigan, tuğutqa yardamlaşıdgan adamı yo'q edi. Bu pak qiz tuğut azobig'a bardoshliq beryotadi. Mana, bepoyon ko'k osmon ostida u bir o'g'il tug'di. Yolg'izlik uni bearam qiladi. Toza pishmay bo'lgan bu meva uning qalbiga ta'sir qilmoqda edi. Hamdila dunyoga kelgan bolani ko'rgan ona qayg'u hasrat chekadi g'am andish qiladi koshki man buningdan ilgari o'lib ketgan bo'lsamchu kishilar tarafini unutilib ketgan arzimas narsaga aylanib ketsamchu deb o'ylaydi so'ri maryam yigirma uchinchi oyat bola tug'ildi u qandoq qilishni bilmaydi gangraydi umidsizlik ichida mayuslanadi tit tit bo'ladi g'amnaq bo'ladi dal shu chog'da Üçtümtüt bir avaz onun qulqı tövdi jaranglab, onun ko'nglidagi vahimini tarqityapti. Onun oyoq tarafidan shunda xitob keldi. G'am qilmag'in, Rabbang sening ostingdan eqib turadigan бир eqinni paydo qildi. Xorma darxini o'z tarafingga irg'itqin, oldinga pishgan yangi хормала to'kiladi. Sura Maryam 24-25 oyat. Onundan azroq yesanglar, mag'durga kelasan, o'zrilnasan, sen Allohning qurib ketgan daraxtni ko'karkanligini qog'jirab yotgan yerda suyi eqib turadigan eriq paydo qilganligini ko'rding ro'shanki bu mo'jiza uning pok g'uborisi ekanligini kuchlik isbotlaydi shundoqla kishilarning masxara va ayblashlariga javob edi shundoqdimi odamlar g'ulg'uli qilib ig'vat terishi turg'anli gap edi shunga uning ko'nglidagi g'ashlik yanada ko'tarilib ketmadi alloh taolo balg'i go'yo onasining ko'nglidagi beoromlikning sabablarini tushundirgandek va uningga onasining ko'ngil siridan bishorat bergandek turadi faqat u so'zlisila onasining pok g'ubarsiz ekanligini isbotlag'ili bo'ladi shunga maryamga biror odamni ko'rsang u bola to'g'riliq so'rasa man haqiqatan marhamatlik allohga va'da berdim bugun hech odamga so'z qilmayman degan so'ri maryam yigirma oltinchi oyat Məryəm көңlü aramlığı düşüb ruhlandı da, balasını elib məhəlləyə qayıtıb gəldi. Bu xəbər tez tarqaldı. Kişilərin qulğulusu mu ulğaydı. Bəzisi onu əyibləydi, bəzisi haqarətləydi, bəzisi onun ailəsinin izzət hürməti və şan şöhrətini tilgə aladı. Ay Allah onunğa. Ey Məryəm, sən həqiqətən qəlit iş qıldın. Ey Harunun həmşirisi, sənin atan yaman adam emas idi.'' anangmı yoldan chiqqan xotin emas edi deyishdi so'ri maryam yigirma yetti yigirma sakkizinchi oyat maryam lomjim demidi ular bilan munozirlashmadi faqat man allohni deb ro'za tutdim har qanday savolga javob bermayman agar sizlar haqiqiy ahvolni bilmoqchi bo'lsanglar uning o'zidan so'ranglar deb bolasini ko'rsatdi haqlar hayron bo'lib masxir qilishgan holda beshikdagi bovoq bilan qandoq gaplashamiz dedi so'ra maryam yigirma to'qqizinchi oyat lekin alloh taolo buvoqni so'ziltalaydi texi to'liq kamolatga yetmagan tilidimi ovoz chiqara oladi emchaknimi topolmaydigan va emishnimi bilmaydigan eg'izni bemalol harakatlantira oladi maryamning bolasi iniq so'zladi biroq u onasi to'g'risidagi ayblashlar ustida to'xtalmadi Anısının paklılığı qılınğan haqaretləgimi rədiyə bəmidi. O faqat mındaq dedi. Mən həqiqətən Allahın bəndisimin. Mənə kitabını bədi və məni peyğəmbər qıldı. Həyat bolay məni bərəkətli qıldı. Hayatlı boladikən mən mənə namazını, zakatını ada qilishni tavsiyə qildi. Məni anamğa köyümcan qildi. Məni bədbəxt, mutakabbir qilmadi. Mən doğulğan kunimda, vafot bo'lgan kunimda tirilib qabramdan turg'izilgan kunimda omonlikqa erishaman so'ri maryam 30-33 uchinchi oyat fitni ig'vola uchun buningdan boshqa yana qandoq isbat kerak iso alayhissalom teg'i onasining quchig'idagi chog'dala alloh taolo uning kelgusiga hukm qilish uchun uningga ilm aql o'rgatgan bu mo'jizalar maryamning paxubarsiz ekanligini uqtirib beradi iso alayhissalomning bir necha ig'iz so'zi xaloyiqni fitna ig'vo va tuhmatlarni darhol to'xtatishga majbur qildi uning gap qilgan ovozidan kishilar donq etib qilishdi bu mo'jiza hammani hong tong qoldirdi amchakdagi bir buvoqning so'zlayotganligi to'g'risidagi xabar hash pash degichi butun mahallani bir oldi buningdan hamma xabar tepib uni odatdagi paranglarga aylantirib oldi ular amdili tug'ilgan bu bolaga qoyil bo'ldi uning onasining nopok emasligiga ishondi uning odatdagi bola emasligini cho'ng bo'lganda uning qo'lidan neni ishlab keladiganligini tushundi bu mo'jizaga hamma odam ishonadi deb qarg'ili bo'lmaydi chunki har qandoq ishda kishilarning tamoman birda qarashga kelishi mumkin emas edi ba'zilar buni afsona deb qaraydi yana ba'zilar bu balki maryamning atrofidagi kishilar uning pokligini isbotlash uning badqiligini yepish va kishilarning og'zini tuvoqlash uchun to'qib chiqqan hikoya bo'lishi kerak deb qarashadi Бұндақ гуманы қараштыкілі алсалық еді әлбәтті. Ола надан боғашқа пакетқы ішенмейді. Әқиқи дәлел іспатламы оланың қалысыдегі беймәнілік қатым беренмейді. Ола асман зіміннің егесі Аллахның бір әмір қылышы білалла адам ярыта алайдығалығы ішенмейді. Аллахның ер жаһанны өзгерте алайдығалығы ішенмейді. Бұл адамларның пәзілеті начар боғашқа Мәрием оланың сөздеріне етібарға алмайды. Onların gəp söz və köz qaraşlarımı radiyə berişki ərziməydi. Oladı məlum öşməllik və bir tərəblimlik qaraş bolışı mümkün idi. Şunu olanın qalbi yoruq, közü roşən bolmadı. Məryəm əsəbiləşkən bu adəmlərin zadılı köz gelmedi. O məhələdə özünü kən kuşadı tutub yürüyədi. Balısını obdan baxdı və tərbiyələdi. Çünki Allah'ın bu balığa qəmxorluq qılıb və onu asırab, uni elchilik vazifasini ado qilish imkoniyatiga ega qildiganligi maryamga ayon edi iso alayhissalomning bishorati iso alayhissalom boshqa balalarga o'xshash o'sib bora bora yigit bo'lib yetildi uning fazilati aql parasti tang tushlardan farqlanib turadi uning ishlog'i oldin bishorat berishdagi tabiiy iste'dodi bora bora namoyon bo'lishga boshladi u o'z dematlik balalar bilan birga o'ynaganida ularning nima yeganligini va ularning oilasida nimalar borligini qiyos qila oladi u mahalladagi maktabga berib o'qigandimi boshqalardan alayida farq qiladi u ustozning har bir eg'iz so'ziga ijtihod bilan quloq soladi nimani so'zlayotganligi nima masalalarni o'ttirg'i qo'yganligini bilalaydi İsa aleyhisselam anısı bilen Beytül Mukaddes'ki qaytib kelgende əmdil 12 yaşqa kirgan edi. Onunğa hər xil adamlar natonuş və qiziqarlıq tuyulmaydı. Kişini məbtun qıladigan görünüşlərmə onun heç qandaq diqqət etibarını qozğayanmaydı. Qayda boyunca etqanda shu dematlik balalarning toza berilib o'ynaydigan vaqti edi. Ammo u unda qilmay adab ilm hikmat bo'liqining suyini ichmakda edi. u o'qishni uzib qo'ymadi kishilar olim deb qaragan odamlarning ajoyib va ta'sirli nutqlarni astoydil quloq silib anglaydi iso alayhissalom boshqalarga o'xshashla hamisha koinlarning vaz nasihatlarini anglaydi ularning fikriga va solgan pollarga zang qo'yib quloq soladi u bir muncha kishilarning koinlarning so'zlariga ishonganligini sezdi koinlar so'z boshlaganda ular midir sidir qilmay hatto tiniqinimi chiqarmaydigidek anglaydi bundoq chog'da iso alayhissalom pat pat o'rnidan turib كائنغا سوال قویت. او ادکر حقیقت شمشیر بلن كائنلارغا جنگ اعلان کرد. لیکن بعضیلر بندق باتوران حرکتنی ایبلید عیسی علیه السلام كائنلارنىڭ هجومىغا پەرۋا قىلمايدى ularga orqama orqa savollarni qo'yib turadi ular bilan munoziralashib yetib hatto tomoq yavilishni suv ichivilishni unutib qoladi bir kuni onasi uning qaytib kelishini ko'p kutgan bo'lsimi lekin uning qarisimi ko'rinmaydi Мәрием о беріш ихтималы болғалдығы жайның әммияге беріп іздеген босымы, оны тапамады. Оны қолым қошынла білен қайтып кеткенді, яки мәхәледегі бірі еліп кеткенді деп ойлады да, мәхәлеге қайтып келіп сүріштірді. Лекен янылы оның қабіріні аланмай, Бәйтіл Мұқаддеске қайтып келіп, бұл зады немі ішті деп қайты-қайты ойланды. Әмі ихтималны көз алдығы келтірді. Keyin u İsa alayhissalomning olimlar bilan keskin munozir qilayotganligini bildi va uningdan noyati cho'chidi. Bearam bo'ldi. Maryam İsa alayhissalomga uyga tez qaytishini aytdi. Uningga nima uchun uzungacha uyga qaytib kelmaysan? Seni izlab bormagan yerim qolmadi. Charchab ketdim deb qaytdi. İsa alayhissalom o'zining munozirga kirishib ketganligidan onasining yeniga boramaganligini aytdi. keyin iso alayhissalom o'zining kindik qani to'kilgan nasiraga onasi bilan birga qaytib ketdi iso alayhissalom o'ttiz yoshdala allohning elchiligini ustiga elib allohning bishorati va hukmini tarqatishga boshladi u allohning ta'limiga intayin sodiq edi uzun o'tmay u allohning huzuridan injil nomli kitobga erishdida kishilar orasida allohning ta'limini targ'ib qilib kishilarni o'ziga egishishga chaqirdi u yahudilarga qarshi turadi ularning bema'ni safsatalarini rad qiladi chunki ular hidoyatdan ayrilib tavratdagi qonunlarni burmalab jon jakli bilan pul tepishga berilib ketgan edi kambag'allar osh yalang'och qilib qiyralar qoqshayotgan bo'lsimi lekin ular kishilarni ibodatxonlarga berib nazr chiroq o'tkazishga da'vat qilib o'zlarining cho'ntikini pulga to'shqizadi bir qism yahudilar odam o'lgandan keyin qayta tirildiganligiga ishonmaydi biroq qiyomat bo'ldiganligiga ishonadi qiyomat kuni hisob ilinadi va qattiq jazo beriladi degan gaplar bilan kishilarni aldaydi yana bir qism kishilar turmushda tushkunlashib axloqi buzilib shahvoniliqqa berilib ketgan edi ular askilikni qilsimi kishilarga uqtirmaslikni ko'zlaydi buning maqsadi kishilarning pul milini talon taroj qilish kishilarni o'zlarining iblis çangılığı kırgızı edi Bu İsa alayhissalomdan iborat mangu o'chmas yulduz paydo bo'lgan chaqdagi ahvol edi. Alloh taolo İsa alayhissalomni bu dunyoga kishilarning zulmatdan qutulib, yorug'likka erishishga yordam berish, ularni hidoyatga boshlash va ularga yorug'lik ishigini ichib berish uchun avatgan edi. İsa alayhissalom ularni cho'nqur patqoq ozgilidan qutuldirishni sinab ko'rmoqchi bo'ldi. Dini mo'tavarlar kuchlik to'lqiniga urilib, o'zlarining bora bora xavf xatarga yiqinlab kelayotganligini sezmakda edi bu do'lqon iso alayhissalomning ularning nafsoniyatchiligi va shahvoniylikqa qaratgan ayblashlari ularning ochko'zligi va badniyatligiga berayotgan zarbisi edi iso alayhissalom kishilarga ularning numussiz harakatini pash qiladi lekin ularmi eg'iz burun yolishib hammali yerda iso alayhissalomga dushmanlik qilishadi iso alayhissalom ularga parvo Оланың қылықларымы Иса алейхиссаламны тосып қаланмады. О ақиқаты чың тұрып, кішілерге сәмими тәрбие береді. Йорт-мүйорт арлап жүріп, оланың ялған яудақ сөз ва иғваларны паш қалады. Биманы сәпсәтәлерге рәдия береді. Олар Иса алейхиссаламдан Аллаһның әлчілік вазифасını icra қылыш жайында дәлел ispat көрсетіш арқылы өз бишаратларының чинлығын түшендіріп берішні талап қылған жағда Allah Taala onunğa möciz bilan madad berib, nəhayət roşan alamat orqali onun elçiligini isbotladı. İsa alayhissalom loydan bir qushqash yasidi va onunğa suftab dam silvidi. Allohning irodasi bilan loy qushqash rost qushqashga aylandi. İsa alayhissalom Allohning irodasi bo'yicha amaning ko'zini ochdi, o'likni tirildirdi. Agar Allohning madadi, yordami bo'lmaganida, u mo'jizalarni hargizmi qilmagan bo'ladi. Шындақтымы дини мөтүвәрләр янала өктәмлек ва әскілік қылады. Иса алейхиссалам уларға мөжізі арқылық дәлел іспат көрсеткен болсы мұ, улар янала бұл мөжізләрні сейіргерлік, жадыгерлік дейшеді. Иса алейхиссаламның чақырықлары, Дехи бұл әлемдегі сақтылықларының қаймықтырышығы ұшырымыған кішілер арсыда ортақ есташлықны қозғады. Аш көзліктің қалы кішілер арсыда мұнасып ауазға ерішті. İsa salam samimi e'tiqodini chiqish qilib aşu dini mötüvərləgi kuchli hujum qo'zg'ab ulanın uvisi va qo'rg'inni cho'qim yemirib taşlaşını niyət Isa İsa salam Beytul Muqaddeski kelib, ula jam buludğan bayram kunida tərəb tarafdan kəgən kishilarga o'zini təşəbbüsünü təşviq qınmaqçı bo'ldi Şu günü kişilər onu Məkkəm oru ölüşdü. Onun sözü bilən ulanın dilleri yorub ketdi Vaqtın ötüşü bilən İsa alayhissalomni qo'llag'uvchilar bora bora kuchaydi hammali yerda uningga agashguvchilar tepiladi kohinlar darg'azab bo'lib İsa alayhissalomga ziyonkashlik qilishga uringan bo'lsimi lekin uning bir tal mo'yig'imi ziyon yetkazolmadi chunki alloh taolo uni o'z panoyida saqlab kelyotadi yahudilar isoni o'ltirmoqchi bo'lib ilm mikr ishlatdi alloh taolo ularga qarshi isoni qutqizish uchun tadbir qo'llandi Allah Taala hilimekerlerge karşı en yakışı tedbir kullanğıcıdır. Sure Al-İmran 54. ayet. Cennet taamı İsa aleyhisselam şehir yezilanı aylanıp çıktı. O Allah'ın birlik barlığını teşvik kılıp özünün elçilik burcunu kişilerge izhar kılattı. O zulmetlik kal'alani yemirip müşriklarının belge alametlerini yıldızdan komurup taşlamakçı idi. Onun yarelleri onu kollaydı. xushalliqdimi g'am qayg'udimi jafodimi va halovatdimi uning bilan birga bo'ladi ular iso alayhissalomni yaloqchilarning ziyonkashligidan qo'g'daydi iso alayhissalom urug' tuqqan do'st yoryanlari nihoyatda oz oildan kelib chiqqachqa uning o'z qavmdikilar bilan bo'lgan tuqqanchilik munosabati allaqachon uzilgan edi chunki bundaq munosabat dushmanga zarba berish va mushriklarga qarshi turishga ta'sir yetkazadi xuddi shuayib qavmidagilar o'zlarining payg'ambariga ey shuayib biz sening aytganlaringning nurg'unini tushunmaymiz biz albatta seni oramizda kuchsiz odam deb qaraymiz sening qavmi qarindoshlaring bo'lmaganda edi biz seni cho'qim tashkesak qilib o'ltiratdiq sen bizga atvorliq emassan dedi sura hud 91 birinchi oyat ular bir kentda bir necha kun turgandan keyin yana bir kentga berib ma'lum vaqt turishadi ular yurtma yurt kentmi kent aylanib yurib oxiri poyansiz bir qumliqqa kelib qoldi bu ya hech nima unmaydigan qoqos cho'llik edi ular chanqidi qo'rsoqlari ochdi charchab darmoni qolmadi biroq bu yerda yo suv yo yeydigan narsa tepilmaydi ular tabiat dunyosidagi bu qiyin holatdan qutulib chiqish uchun bir yerga kelib o'ltirib maslahatlashib qiyinchilik ustidan g'alba qilishning va masalani hal qilishning chorasini tepishga tamshaldi. Bu chaqda Isa alayhissalom ularni rag'batlantirdi. Ularni umid turg'izdi. Ularning irodasini chingitdi, azob kulfatlarini yeniklatdi. Ularning bilmagan masalalarini sharhlab berdi. Ular tushunmagan ishlarni tushundirdi. Isa alayhissalomning bu yoralari uning elchilik vazifasini e'tirof qilib, buning uchun kurash qilishni xohlasimi, uning bishoratiga ishinib uning atrofiga uyushsimi lekin ularning e'tiqodini yanama kuchaytish lekin ularning e'tiqodini yanama kuchaytib mustahkamlashga to'g'ri keladi mushundoq qilish hozir texmi zarur bo'lib qolgan edi ular iso alayhissalomga o'zlarining o'y fikrlarini bildirib ey maryam o'g'li iso rabbang bizga osmondan tomoqpa bir dasturxon tushirib beralamdi degan edi sura moyida bir yuz ularning бұндақ deyishi allohning шындақ qilishga qodir ekanligi шек келтіргенлігден yoki Isa alayhissalomning bishoratiga ishonmaganligidan emas edi. Chunki ular allaqachon Allohga va uning elchisiga e'tiqod bog'lagan, ular Allohga shak keltiruvchilarga mansub emas edi. Shunga ular Isa alayhissalomga bizga ishongan, biz musulmonlarmiz. Biz hammani senga beg'ishlagan deyishdi. Ularning ko'nglida hech qanday gumon yo'q edi. Ularning undoq deyishi Ibrohim alayhisalomning ayni chaqda Allohga iltijo qilganiga o'xshaydi. O'z vaqtida Ibrohim: "Ey Rabbim, o'liklarni qandoq tirildiradiganligingni menga bir ko'rsatsang" dedi. Alloh: "O'liklarni tirildira oladiganligimga ishonmadingmi?" dedi. Ibrohim: "Ishondim, lekin ko'nglim texmi taskin topsin deyman" dedi. Sura Baqara 260-oyat. İsa alayhissalom hantang bo'ldi. u bundaq talabning oqibatidan ansiraydi u mundoq dedi sizlar sadoqatman musulmon bo'lgan ekansizlar u holda ehtiyot qilishinglar kerak mo'jizaga doir undoq talablarni qo'ymanglar bo'lmasa bala qazoga uchraysizlar yomon ishni boshlag'uvchilardan bo'lib qolasizlar ajabo sizlar texicha ko'ngil to'xtatamidinglarmi dilinglardan gumonni tugutamidinglarmi sizlar allohning man orqali ko'rsatgan barliq mo'jizlarni Менің әманың көзіні ашқалықым, өлікні тірілдіргенлікімні өз көзіңла білән көріп тұрып, яны нем үшін мұшындақ гунаны өткізсілі, немішке яны мұшындақ тәләпләні қойсілі, сілі әмміні өз көзіңла білән көріп тұрып мұ, яны толық ішенмей гумалны өрәмсілі. Сілі хақиқ садақатмен болудыған болсаңла, әмді кажлық қынмай, гуман қорлыққанланы тезден түгетсаңла болады. Ола Иса әлейхиссаламға өзіні бесілі шақыда нәсият қалды. Ondan onunğa ahvalının əynini düşəndirdi. Bizning e'tiqodimiz qatti tavranmasdir. Biz sodiq musulmon. Biz senda ko'rilgan barliq mo'jizalarga ishonamiz. Sening beshorating va chaqirg'ingga ovoz qo'shimiz. Sening elchilik burchingdan gumonlanmaymiz. Biz rosa to'yg'idek bir vaqt tamoq yeb, cho'ng nab olarmizmikin deb sening mo'jiz ko'rsatishingni talab qilgan edik. Ajaba sen bizning oziqlarimiz tugab, qo'rsaqlarimiz ichib ko'krab ketayotganligini ko'rmadingmi deyishdi orqadila ular yana dedi biz allohning qudratini isbotlaydigan bir muncha misollarni ko'rdik shunga biz uningga e'tiqod qildik uning seni elchilikka avatganligiga ishondik lekin sen yana bir qatim mo'jiza ko'rsatalisang bizni texmi qoyil qilgan ishonchimizni texmi ching'itgan bo'lmamding sanga ma'lum biz sening mo'jizangning kishilarning ko'ngil parishonligini tugitib gumonni chiqarib tashlaydiganligiga qat'iy ishonamiz buningdan ilgari sening oldin bergan bishoratlaring bu nuqtani isbotlagan shu vajidan biz sening chaqiriqlaringga ishongan biz hergiz gumonlanmaymiz va tavranmaymiz bizning bir qatim muqaddas taom yeyishni talab qilishimiz dalil isbotni texmi ro'shanlashtirish ko'nglimizni texmi tindirish e'tiqodimizni yanama chingitish uchun edi bizga ma'lumki Sen Allah'ın huzurdun bişarat taptın. O sana medet berit. Onun sana kılan iltifat köptür. Lekin senin ilgirki möcizlerinin hemmisi ziminde boğan edi. Ama bu qetim biz möcizinin asmandan düşüşünü talep qilamiz. Mushundaq bolsa biz ilgirkidan texmi uluq, ajoyib narsani ko'zimiz bilan ko'ra olamiz. Mushundaq biz kishilarni o'z amaliyatimiz bilan tarbiyalaymiz. Ularga tashviq qilamiz. Nəticədə sənin yarəllərin texmə köpüyüb, sana bəyət qılıdğanlarımı kündün günüge aşıdı. İsa aleyhisselam ulanın öz tələbədə çıng turğanlıqı, onun üstüge öz ifadelerini qayta-qayta izar qağanlığını görüb, ulanın bu məsəlini gumanlanqanlıqdan qoymağanlıqını və yaman niyetinin yoxluğunu bilib Allah'a müraciət qaldı. Ey Rabbimiz Allah, bizge taam va bir dastıxan tushirginki, bu kun bizge va bizdan keyingilarga bayram bo'lib qolsin u dasturxon sen bizga ato qilgan bir mo'jiza bo'lib qolsin bizga rizq bergin sen rizq berguvchilarning eng yaxshidirsan degan edi sura moida bir yuz o'n to'rtinchi oyat alloh taolo iso alayhissalomning duosi va talabini ijobat qilib mundoq dedi ularning sanga bo'lgan e'tiqodini kuchaytirish uchun man sizlarga jannat taomi avatdim lekin sizlar bilishinglar kerakki bu mo'jiza sizlardan cho'qim tavob qilishni talab qiladi agar kimki xiloflik qiladigan mening qattiq jazoyimga uchraydi sura moyida bir yuz o'n beshinchi oyat alloh taolo ularga osmondan bir dasturxon esil taom tushirib berdi iso alayhissalom ularning taomni ko'rgandan keyin bak berilib ketishdan ansirdi da allohdan bu taomni ularga qilgan shafqat va xayrixoliq deb hisoblashni o'tinib so'radi va yana Allohdan e'tiqod qilishning to'g'ri yo'lini ularga ko'rsatib berishni tiladi. Isa alayhissalom ularga mundoq dedi: "Mana bu Allohning bizga yetkazib bergan taomi. Qani bahozir beqinglar. Allohga rahmat etishinglar kerak. Bu Allohning iltifotidir." Ular taomiga bahozir beqib, uningdan to'liq rozi rizo bo'lishdi. Kishini hangdan qoldirdigan bu mo'jizni toza maqtashdi. E'tiqodi texmi chingadi. oxirgi kun iso alayhissalom o'z burchiga sodiq bo'lib keldi zodi so'z qaramadi u yahudilarning o'z turmushining bayashat bo'lishini ko'zlab hadab talon taroj qilish yo'li bilan nurg'un pulga ega bo'lib olishiga qarshi turadi ularning qonun dasturiga bo'lgan soxta hurmatini masxir qiladi ularning diniy aqidalarini yo'q chiqarib osiylik qilganligini ayblaydi shuning bilan birga u yana ularning qilgan atganlarining allohning chaqirig'iga uyg'un emas ekanligini ko'rsatadi yahudilar iso alayhissalomga shiddatli hujum qo'zg'adi lekin iso alayhissalom ularning besimiga tiz bukmadi dalil isbotlar ularning qalbini yangdi mo'jizlar ularni hongtong qoldirdi haqiqat nuri ularning bahoni sabablarini besib tushdi bundaq ahvolda ular iso alayhissalomga qorish turishning usul va yo'lini topolmagan bo'lsimi lekin ular yanala tan bermasdan ming bir hili mikr bilan uni aldaydi ular o'z davlatining yo'qolib hokimiyat asosining pacha qilinib ketishidan علیه السلام alayhissalom قط qattiq و uchrayotgan bo'lsimi lekin uning اونو یارالر ko'paymoqda edi biroq bularning ko'p qismi tuvan توان kelib chiqqan bilim savodi yo'q kishilar edi yahudilar iso alayhissalomning chaqiriqlarining kuchini ojizlashtirishga ва uning кишиларга берган таъсирини ozaytishga uringan bo'lsimi lekin ular maqsadiga yetolmadi chunki iso alayhissalom go'yo oylanayotgan osmon jismlardek va yoki oqar yulduzlardek taraf tarafda harakati yangraydi uning qadimiy yetkinlik yadi yahudilarni ayblash sadolari jaranglaydi iso alayhissalom yahudilarning xom xiyolining bichitini chiqarib ularning aqidalariga radiya berdi yahudilar uningga o'sh bo'lsimi lekin uni hech nima qilolmaydi ular uningga qarshi uni ujuqtirib o'tish uchun odam to'plab g'avg'a paydo qildi uni podshohlikdan tamosi bor deb gap derdi iso alayhissalomning pana bo'g'idek urug' tuqqan qavmi qarindoshlar bo'lmasimi lekin u yahudi iblislarining hujumidan qo'rqmaydi chunki alloh taolo uni qo'g'dimoqda va uni qo'llamoqda edi alloh taolo iso alayhissalomni o'z panoyida saqlab sadoqatsiz ashu murtadlardan qutuldirdi hamda uningga ularning hilmikirini o'z yo'li bilan boplab mag'lub qilishni ijozat qildi yahudilar o'zlarining intayin yetim qolganliklaridan vahima yeb iso alayhissalomni balo qazoning manbasi deb qarashadi iso alayhissalom tavratga ishansimi biroq uning yoralarining majro tug'dirib isyon ko'tarishi ehtimolga yaqin edi lekin yahudilarning o'zlari qandoq Ular Allohga allaburun osiylik qilib, kishilarni do'zaxga ittiratdi. Ular Allohning taqdiriga ishonmay, hadisli pul, huquq va shan shuhratga berilib ketdi. İsa alayhissalomga qilingan hujumning unumi bo'lmadi. İsa alayhissalomning chaqiriqlari bo'z qarshilik ko'rsatib bo'lanmaydigan iqimga aylandi. Yahudilar taraf-tarafga paylaqchilarni qo'yib, İsa alayhissalomga dushmanlik qilib qapqon qurdi va uningga zaharxandlik bilan hujum qildi. Ular uni Pirxun deyishdi. O shanba kuni ya'ni bizning bayram va ibodat qiladigan kunimizda bizga o'xshash ish tutamdi va u dinimizdan bek yiroqlashib ketdi. Payg'ambarimizga ishonmadi deyishdi. Lekin bu gaplar Isa alayhisalomning ovozini pastltamadi. Irodasini mutavvirtamadi. Aksicha u texmi qat'iy bo'shashmay tashviq qilib, elchilik burchini ado qilyapti. Yahudilar İsa alayhissalomning har bir ig'iz so'zini o'tkir o'qiya deb qaraydi. Ular uning pichirlashlarini mu sada paydo qiladi deb o'ylaydi. Ularning g'ulg'ulisi to'xtamadi. Ular boylikning tugab, tirikchilik yo'lining uzilib qolishidan ansiraydi. Shunga o'zlarining yana hujumga uchirmasligi va huquq manfaatining tahdidga duch kelmasligi uchun İsa alayhissalomni o'ldirib etib, мәселені үзіл кесіл хыл қылмақчы болышты. Ola özlərinin təqdirini bir tərəf qılıdığan peyğəmbərini öldürüşə təyirlənəndə Allahın təliminə nə qədər nadallıq qılğan, həm Allahın yoludan nə qədər yiraqlaşıb getgan idi, hə? İsa alayhissalam nəmi günah qıldı? O nəhayət kəsə, ularni Allahın buyruqlarına əməl qılıb gunohdan neri turishga da'vat qildi xolos. İsa alayhissalom nima xatolik o'tkazdi? U noit kelsa, ularga e'tiqodining haqiqiy ma'nosini o'gitib, bularni o'z amaliyotida ijro qilishni talab qildi xolos ular iso alayhissalomni qat'iy o'ltirish niyatiga kelgan bo'lsimi uning qayerda ekanligini bilmaydi ba'zini uni topolgandimi o'zlari herib darmoni qolmag'achqa noiloj qaytib ketishga majbur bo'lishadi keyin ular sherin so'zlar bilan odam aldashga boshladi uchirg'onlikka kishilarga yolg'on yovdoq so'zlar va fitna ig'volarni tarqitadi Hatta paylaqçılarını pul bilən setilib, ulanı İsa əleyhissalamın miniştirişlərini köztüşkü saldı. Ola aqsaqal, katı başlarının təsirindən paydalanıb, özlərinin məqsədiga yetişdən mi başlatmadı? Ola İsa padişahının təxti bəxtini gumran qılmaqçı deyişdi. Bəzi dini zatlar Beytül Muqaddəsgə yığılıb İsa əleyhissalamın işini məsləhət qaldı. Ola İsa əleyhissalamdan öcəlib g'azibini chiqarib olishga taqozo edi lekin ular xeyli bir azog'icha maslahatlashgan bo'lsimi yanada hech amal qilolmadi ular mayus umidsiz edi davlatning halok bo'lishidan xalqining o'zlaridan bezor bo'lishidan qo'rqishadi dal ular g'am qayg'uga cho'mib xopiliq ichida turayotgan chog'da iso alayhissalomning bir muridi g'adaygan holda darvozadagi yasovulning oldiga keldida noiti sir saqlagandek qilib Mening majlis ahli deydigan bir gepim bor edi, dedi. Bu kishi kirgandan keyin majlisdagilar uni xushal kutib oldi va uningdan deydigan nima gepi borligini so'radi. U ma'lum qiladigan muhim ish borligini, bu ish ularning xotirjam bo'lishiga, vahimasi va tashvishini tugatishga munosabatli ekanligini aytdi. Bu murd ehtiyot bilan ammo tashvishlangan holda ularga Isa alayhisalomni tepish uchun yo'l boshlab beradiganligini ularning g'am qayg'usining yiltizini tugitib ma'luman ansiz turmushdan qutulishiga yordam berishni xohlaydiganligini bildirdi bu muridning so'zi tugishiga ular go'ya eg'ir yukdan xalos bo'lgandek xushal bo'lib ketishdi ular bu muridga baxt tiladi muridmi ko'ranglab ketdi ularning rahmati va hurmati muridning gulqaqalarini ichildirib dil xastligini ko'tiryapti ular muridini podshoning oldiga opirib voqeani bayon qilishdi podsha iso alayhissalomni tutishga askar yevatdi iso alayhissalomni gumrohlarning niyatini buzib kuch to'plab uning piyiga tushganligidan uning iz bilish uchun yana taraf tarafga paylaqchi yevatganlikdan xabar topgan edi shunga u yon bu goh ko'rinib goh yoshirinib o'z tashabbusini tashviq qilib elchilik burchini ado qilaverdi kishilarni allohga e'tiqod qilib yomonlikni tashlashga chaqiryverdi uning yorallari uning cho'risidan neri ketmadi hech qaysisi uni tashlavatmadi bir kuni iso alayhissalom o'z yorallari bilan birga bir boqqa kirib qo'nib qolmoqchi bo'ldi ular o'zlarini dushmandan ko'zdan neri bo'ldiq harakatimizni hech kim sezmadi deb o'yladi lekin bu ularning o'z xiyoli edi ziminga tun pardasi amdila tortilib turishiga ularning piyiga tushganlar bu yerga kelib ularning panohlangan yerini ko'rib qilishdi iso alayhissalom va uning yoralari qurshovda qoldi bu yorallar o'zlarining asriga tushib qolganligini bilib iso alayhissalomni tashlab badar qechishdi iso alayhissalomga kelsak alloh taolo uni dushmanga tutib bermadi chunki u allohning aqidalarini tirishib tashviq qilib kelgan edi shunga alloh taolo uningga yar bo'ldi uni deb mo'jiza yaratdi uning xayrixohlik qo'lini uzitib uni xaloyiqlar chekchiyib qarab turgan bir ahvolda g'oyib qildida qo'g'lab tutishga kelganlarning oldida iso alayhissalomning suratida bir odam paydo bo'ldi ular bu odamni iso alayhissalom deb qarab etilib berib uning yoqasidan tutdi bu odam qo'rqindan olaqsadi bo'lib titrab tili kalvolashib ayni ahvolni tushuntirishga amalsiz qoldi o'zini qo'g'dashga madori yetmay ular tarafidan tutib ketildi ular haqiqiy ahvolni tekshirmedi va o'qishmadi. Aldirab denib, qiziqqonlik bilan ish qildi. Qarmoq to'g'ridek amaliyot xato narsa bilan qanoatlandi. eliq odam ularga yo'l boshlab kelgan Yahuza edi. Unda qozonga mundoq cho'mish degandek, osiylik qilgan bu odamning jajisini Alloh taolo berdi. Ular Yahuzani yollab bir maydonga elib keldi-da, Şoqan sören içide onu çapraz mumğu mıxladı. Ular İsa'nı öldürdük deb davran silişdi. Valen ular İsa'nı öldürgen emas emes, darga emas Lekin ularga boshqa bir isoga o'xshash ko'rsatildi Yani ular isoni astık deb, İsa aleyhisselamga o'xshab qolgan başka birini astı. İsa doğrusunda ixtilaf qilishqanlar haqiqatan uning o'ldirilganligi to'g'risida shubhidadir. Ular buni bilmaydi. Gumonga asoslanadi. Ular Isoni zodi o'ltiraligini yo'q. balki alloh taolo uni o'z huzuriga ko'ttirdi alloh g'olibdir hikmat bilan ish qo'lg'uvchidir sura nisa bir yuz ellik yetti bir yuz ellik oyat diqqat berganinglarga rahmat